17 skirsnis Keistas šypsnys šmeistelėjo Danteso lūpose. Jis karštai paspaudė Džakopui ranką ir tvirtai buvo pasiryžęs likti saloje, bet to būtinai vienas. Kontrabandininkai paliko Edmonui, ko jis prašė, ir patraukė laivo link, vis atsisukdami ir draugiškai jam mojuodami, o Edmonas į tai atsakinėjo pakėlęs tik vieną ranką, tartum nebūtų galėjęs nei pasijudinti. Kai jie dingo iš akių, dantesas juokdamasi sušnipždėjo. Keista, kad kaip tik tarp šitokių žmonių randi ištikimų bičiulių. Paskui jis atsargiai išliaužė į uolaus viršūnę, tenai jam prieš akis atsivyrė jūros vaizdas. Ir iš čia pamatė tartaną, kuri baigusi ruoštis pakėlė inkarą, grakščiai susibavo ant bangų, nelyginant žuvėdras, kleisdamas sparnus ir ėmė plaukti. Po valandos ji dingo bent iš tos vietos, kur gulėjo sužeistasis, jos nebuvo matyti. Tuomet Dantesas pašoko vikriau ir lengviau negu oškutė strikinėjanti ant tų laukinių uolų, tarp mirtų ir mastikmedžių, sugribė vieną ranką šautuvą, antrą kirstuvą ir nubėgo prie uolos, kur baigėsi įrantos. O dabar, sušuko jis atsiminęs pasaką apie arabą žvejį, kurią jam buvo pasekęs farija Sezamai, atsiverk. 24 dalis Akinantis blizgesys Gegužiai saulė jau buvo nuėjusi beveik trešdalį savo kelio ir šilti gaivinantys jos spinduliai krito ant uolų, kurios rodės jauti jų šilumą. Tūkstančiai žiogų pasislėpusių viržiuose skardeno orą vienodų nenutrūkstančių čirškimų. Mirtų ir alyvų lapai siubavo, tarsi žvangėjo kaip metaliniai. Kiekvienas Edmono žingsnis per išildytą granitą pabaidydavo žalius kaip smaragdai driežus. Toli kalnų atšlaitėse šokinėjo laukiniais oškos, taip traukiančius medžiotojus. Žodžiu, sala visai netrodė tuščia, ji buvo kupina gyvybės ir vis dėlto Edmonas jautėsi čia vienui vienas, jį regėjo nebent dievo akis. Edmoną apėmė keistas jausmas panašus į baimę. Jis nepasitikėjo skaiščia dienos šviesa, kuriai tvieskant net dykumoje mums vaidenasi, tarsi mus sektų kažkieno šaltos akys. Tas jausmas buvo toks stiprus, kad prieš kipdamas į darbą Edmonas sustojo, numetė kirstuvą, vėl pasėjami šautuvą, dar kartą usiropšti ant aukščiausios uolos saloje ir apžvilgė visą apylinkę. Tačiau turime pasakyti, kad jo dėmesio netraukė nei poetiškoji Korsika, kurioje jis įžiūrėjo net atskirus namus – Nei jam beveik nežinoma Sardinija, nei Elbė, žadinanti didingų įvykių atsiminimus, nei horizonte vos įžiūrima linija, kurią įgudusi jūrininko akis atpažino esant puikėje Genuje ir prekybinį Livorną. Ne, jo žvilgsnis ieškojo burės įskleistos auštant ir tartanus ką tik išplaukusios į jūrą. Pirmoji jau nyko Bonifačio sąsiauryje, antroji plaukdama priešingų keliu skriejo palei Korsikos krantus ir ruošėsi ją aplenkti. Šis vaizdas Edmoną nuramino. Tuomet jis apsidairė aplinkui. Pastebėjo stovys ant paties aukščiausio smailiakūgiai salos taško, nelyginant trapi statula ant milžiniškos papėdės. Po juo negyvos dvasios, aplinkui jokios valties, nieko tik žydra jūra skalaujanti uolų papeidą ir puošinti pakrantys granitą sidabrinių purslų juostą. Tada jis skubiai ir atsargiai ėmė kopti žemyn. Labai būkštavo, kad jo iš tiesų neištiktų nelaimingas atsitikimas, kurį jis taip puikiai ir vykusiai suvaidino. Dantesas, kaip jau esame sakę, nuėjo pagal įrantas padarytas uolose – ir pamatė, kad ženklai veda į mažą įlankėlę, pasleiptą tartum antikinės nimfus maudyklį. Įėjimas į tą įlankėlę buvo gana platus, ji pati gana gili, kad mažas laivelis, sakysime, speronaras galėtų įplaukti į ją ir čia pasislėpti. Tuomet sekdamas gėje, kuri abato farijos rankose taip puikiai vesdavo protą tikimybių labirintų, jis nusprendė, jog kardinolas pada, norėdamas, kad niekas nepamatytų, įplaukė į šią įlankėlę, čia paslėpė savo laivelį, ėjo įrantų nurodomą kryptimi ir ten, kur jos baigėsi, užkasė lobį. Ši prielaida vėl atvedė Dantesą prie apskritos uolaus. Tik vieną kėlė Edmonui nerimą ir vertė aukštyn kojomis visas jo žinias apie dinamiką. Kaip be nepaprastai dideliais jėgos buvo galima užkelti šią uolą, sveriančią tikriausiai 5 ar 6 tūkstančių svarų, ant sakytum kokio piedestalo, kur ji dabar rymojo. Staiga jam dingtelėjo mintis. Gal jos visai niekas nekėlė, gal tik nuritino žemyn? Ir jis greitai užsiropštė viršum uolos, norėdamas rasti pirmyštę jos vietą. Jis iš tikrųjų pamatė, kad kalva turėjo nedidelį šlaitą, kuriuo uola galėjo nušliaužti. Kitos uolos nuolauža mažesnį ją sustabdė, kai į šią atsirėmė. Aplink tą uolą buvo priversta smulkių akmenų bei riedulių. Ir visą tai užberta derlinga žeme, kuri apžėliai žole apsitraukė samonomis, maitino mirtų ir mastikmedžių ūgius. Ir dabar didžiulė uola atrodė suaugusi su žeme. Dantesas atsargiai nukasi žemę ir atspėjo, ar bent tarėsi atspėjęs gudrų į manevrą. Tada jis ėmė daužyti kirstuvu šią tarpinę, laiko sutvirtintą sieną. Padirbėjus dešimt minučių, siena pasidavė ir joje pasirodė skylė, kurioj tilpo ranka. Dantesas nusikirto storiausią alyvmedį, kokį pavyko rasti, apgenėjo šakas, įkišo jį į skylę ir ėmė naudotis kaip svertų bet uola buvo tokia sunki ir taip stipriai atsirėmusi į apatinį akmenį, kad nebūtų įstengęs jos pajudinti iš vietos nei vienas žmogus, net pats Heraklis. Tuomet Dantesas nusprendė, kad pirmiausia reikia pašalinti atramą. Bet kaip? Sumišęs jis apsidairė aplinkui ir staiga jau žvilgsni prikausti avino ragas pilnas parakų, kurį jam buvo palikęs Džakobas. Dantesas nusišypsojo. Pragariškas išradimas jį išgelbės. Kirstuvų Dantesas išrausė tarp viršutinės ir apatinės uolos minai plyšį, kaip daro žemkasiai norėdami patausoti žmogaus rankas. Paskui tą plyšį pripildė paraku, sudraskė nosinę ir išsalietravęs ją padarė daktį. Paskui uždegė daktį ir pasitraukė į šalį. Sprogimo ilgai laukti nereikėjo – Viršutinė uola žaibiškai kilstelėjo neapsakoma parakų jėga, apatinė išlakstys keveldromis. Pro mažą angą, kurią dantesas buvo iškirtęs, plūste plūdo aibiais virpančių vabžių, išlindo ir didžiulis žaltys, tuo paslaptingo kelio sargas, nuringavo žydromis spiralėmis ir dingo. Dantesas prisartino. Viršutinė uola, netekusi atramos, kabojo ties praraja – Bebaimis ieškotojas ją apėjo, išrinko silpniausią vietą ir kaip Sizifas iš visų jėgų užgulė svertą. Uola sprogimo jau išjudinta susviravo, dantesas dar smarkiau užgulė svertą. Jis buvo panašus į titaną raunantį uolą, kad susiremtų su dievų valdovu. Pagaliau uola pasidavė į miristis, šoktelėjo pasileido žemyn ir dingo jūros gelmėse. Po ją buvo apvali aikštelė, kurios viduryje buvo matyti geležinis žiedas, pritvirtintas prie keturkampiais plokščiais vidurio. Dantesas sušuko iš džiaugsmo ir nustebimo, kaip sėkmingai baigėsi pirmasis jo mėginimas. Jis norėjo toliau ieškoti, bet kojos taip drebėjo, širdis taip smarkiai plakė, akis uždengė toks karštas rūkas, kad jis turėjo sustoti. Tačiau ši gaištis truko tik akimirką. Edmonas įkišo svertą į žiedą, trūktelėjo ir plokštai pasikėlė. Po jie buvo lyg kokie laiptai, staigiai besileidžiantys į vis tirštėjančią nikiaus olos tamsą. Kitas jo vietoje būtų puolęs tenai ėmęs šaukti iš džiaugsmo. Dantesas išbalo ir sustojo galvodamas. Pala, tarė jis pats savo, reikia būti vyru. Aš pripratęs prie nelaimių ir nusivylimas manęs nepalauš. Argi kančiaus nieko manęs neišmokė. Širdis netveria, kai per daug įsiplėtusi nuo šilto vilties dvelkimo, staiga susispaudžia, paliesta tikrovį šalčių. Farija niekus paisti. Kardinolas Pada nieko neužkasė šioje oloje, galbūt niekad ir nebuvo čia, o jei ir buvo, Cezarį Bordža, bebaimis avantūristas, amžinas ir niūrus plėšikas atsekė paskui jį, rado jo pėdsakus, ėjo tomis pačiomis įrantomis, kaip ir aš, pakėlė šitą akmenį ir įlipęs čia pirma manęs, nieko man nepaliko. Jis pastovėjo valandžiukę nejudėdamas susimastęs, įsmeigęs akis į šią tamsę ir gilę keurimę. Dabar, kai jau tikrai nieko nesitikiu, ieškodamas iki galo tik patenkinsiu smalsumą, štai ir viskas. Ir toliau jis buvo toks pat sustingęs ir susimastęs. Taip, taip, šitoks nuotykis galėjo būti to karališkojų plėšikų gyvenime, kur sujaukta šviesa ir tamsa galėjo papildyti keistą įvykių raizginį, kuris sudaro margą jo gyvenimo audinį. Šis pasakiškas nuotykis buvo lemiama grandis jo žygių grandinėje. Taip, kokią naktį Bordža buvo atėjęs čia, su žibintu vienoj rankoj, su špaga kitoj, o už 20 žingsnių nuo jo Galbūt šios uolos papėdėje stovėjo du sargybiniai niūrūs ir grėsmingi, akylai stebi žemę, orą ir jūrą, kai jų valdovas, krausdamas tamsą, baise liepsnojančią ranką, įžengi į šitą olą. Kaip ir aš dabar ketinu padaryti. Taip, tačiau kas ištiko tuos sargybinius, kuriems Bordža patikėjo savo paslaptį, paklausė save Dantesas. Tai, kas ištiko ir Alariko duopkasius, kurie buvo užkasti draugė su numireliu atsakė pats savo šipsaudamasis. Bet jeigu Bordža čia buvo lankęsis, toliau kalbėjo Dantesas, jis būtų radęs lobį ir jį pasijėmęs. Bordža žmogus, palyginęs Italiją su artišoku ir skabęs ją lapelis po lapelių. Bordža puikiai mokėjo branginti laiką ir bergžiai nebūtų gaišęs jo, ritindamas šitą uolą į pirmykštę vietą. Taigi lipkime į olą. Ir jis žengė ant pirmutinės pakopos, su nepatiklia šypsena lūpose, šnipždėdamas paskutinį žmogiškosios išminties žodį galbūt. Tačiau vietoj laukiamus tamsos, vietoj slopaus ir tvankaus oro, Dantesas pamatė švelnę žydrą prieblandą. Oras ir šviesa skverbėsi ne tik pro pramuštą angą, bet ir pro nematomus iš lauko pusės uolų plyšius. Pro juos buvo matyti mėlynas dangus, žali ažolų šakų raštai ir dygus vijoklinių erškėčių krūmai. Praleidęs valandėlę oloje, kur oras buvo nedrėgnas ir netvankus, o šiltas ir kvapus, ir tiek švelnesnis už lauko orą, kiek žydra prieblanda švelnesnė už skaičią saulę. Dantesas, įpratęs, kaip jau esame sakę, matyti tamsoje, apžiūrėjo tolimiausius olos kampus. Jau sienos buvo iš granito ir smulkus žėručiai žiūrėjo lyg deimantai. Deja, tarė Admonas šipsuodamasis, Turbūt čia ir visi lobiai, kuriuos paliko kardinolas, o gerasis abatas susapnavęs tviskančias sienas ėmė puoselėti didžias viltis. Bet Dantesas prisiminė testamento žodžius, tą dokumentą jis mokėjo atmintinai, pačiame tolimiausiame antrosios olaus kampe. Dantesas buvo tik pirmojoje oloje, reikėjo rasti įėjimą į antrąją. Dantesas apsidairė – Antroji ola galėjo eiti tik į salos gilumą. Jis apžiūrėjo akmeninės plokštės ir ėmė belsti į sieną, kurioje jo manimu turėjo būti anga, matyt paslėpta iš atsargumų. Valandėlė buvo girdėti, kaip kirstuvas tuks į granitą, tokį kietą, kad dantesui kaktą išpylė prakaitas. Pagaliau atkakliam ieškotojui pasirodė, jog vienoje vietoje granito siena atsiliepia daug duslesnių ir daug žemesnių garsų. Jis įsmeigė ugningą žvilgsnį į sieną ir kalinių nuojautą suprato tai, ko galbūt niekas kitas nebūtų supratęs. Toje vietoje turi būti anga. Tačiau nenorėdamas tušiai vargti, Dantesas, kuris brangino laiką kaip Čezarį Bordžą, išmėgino kirstuvų kitas olaus sienas, pastukseno šautuvo buožė į žemę, prakasė smėlį įtartinose vietose ir nieko neradęs grįžo prie sienos, kuri teikė vilčių jis vėl, bet jau daug smarkiau, smogė kirstuvu. Ir umai nustebo pamatęs, kad daužant kirstuvu nuo sienos atskyla kažkas panašaus į tinką, ant kurio piešimus freskus ir lupasi gabalais, o jo vietoje matyti balkšvas minkštas akmuo, beveik nieko nesiskirias nuo paprastos statybinės uolienos. Sienos anga buvo užmūrita šituo akmeniu, akmuo nutinkuotas imituojant granitą. Tada Dantesas smogė aštriuoju kirstuvo galu. Kirstuvas įlindo į sieną per colį. Štai kur reikėjo ieškoti. Bet dabar pasireiškė keista žmogiškosius prigimties savybė. Kuo daugiau įrodymų ramino Dantesą, kad Farija neklydo, tuo labiau jį kamavo abejonys, tuo didesnė buvo neviltis. Tas naujas atradimas, kuris rodės turėjo jį sustiprinti, pakirto paskutinės jėgas. Kirstuvas lydo sieną beveik krito iš rankų, Dantesas padėjo jį ant žemės, nusišluostė kaktą ir išlipo laukan, pats savo sakydamas norys pažiūrėti, ar niekas jo neseka. O iš tikrųjų dėl to, kad įtrauktų į plaučius gaivaus oro, nes jautėsi greitai apalipsęs. Sala buvo negyvenama ir aukštai pakilusi saulė žėrė į ją kaitrius spindulius. Tolumoje plaukė maži žvejų laiveliai, įskleidę sparnus viršum mėlynos it safyras jūros. Dantesas nuo ryto dar nieko nebuvo valgęs, tačiau dabar jam nevalgės rūpėjo. Jis pasistiprino gurkšneliu Romo ir grįžo į olą. Kirstuvas, kuris jam atrodė toks sunkus, vėl buvo palengvėjęs. Jis pakėlė jį į plunksnelę ir žvalus kibo į darbą. Po keletų smūgių pastebėjau, kad akmenys skiedinių nesujungti, tik sukrauti vienas ant kito ir užtinkuoti, kaip mes jau žinome. Įbedęs į vieną plyšį kirstuvo smaigalį, Edmonas užgulė kotą ir akmuo nukrito prie jo kojų. Dabar Dantesui beliko tik versti akmenis kirstuvo galu. Visi jie vienas po kito atsidūrė šalia pirmojo. Dantesas jau seniai būtų galėjęs įlysti pro padarytą angą, tačiau vis dar delsi norėdamas nutolinti skaudų nusivylimą. Pagaliau akimirką dvėjojas, Dantesas perbėgo iš pirmosios olos į antrąją. Antroji ola buvo žemesnė, tamsesnė ir niūresnė už pirmąją. Oras, patenkas čia pro ką tik iškirstą angą, buvo troškus ir drėgnas, visai be šilumos ir gaivumo, kurio jam užteko pirmoje oloje. Dantesas palaukė, kol plūstelėjo oro į tą negyvą atmosferą ir įėjo. Kairėje nuo angaus buvo gilus ir tamsus kampas. Bet jau esame sakę, kad Danteso akims tamsa neegzistavo. Jis apžvelgė Olą, ji buvo tuščia kaip ir pirmoji. Lobis, jeigu jis ne fantazija, buvo užkastas tame tamsiame kampe. Nerimo valanda atėjo. Pėda ar dvi žemės. Štai kas skyrė Dantesą nuo didžiausios laimės arba skaudžiausios nevilties. Jis nuėjo į kampą ir tartum apimtas netikėtų ryšto drąsiai ėmė kasti žemę. Po penkto ar šešto smūgio kirstuvas atsitrenkė į geležį. Niekada gedulingas varpų skambesys arba nerimų kupini aliarmo garsai nepadarė tokio įspūdžio tam, kuris jį girdėjo. Dantesas nebūtų taip išbalęs, jeigu nebūtų nieko radęs. Jis smūgė kitoje vietoje, kirstovas vėl atsitrenkė, bet garsas buvo kitoks. Tai mediniai dėži apkaustyta geležimi, pagalvojo jis. Ta akimirka šviesą užstojo šmeistelėje šešėlis. Dantesas paleido iš rankų kirstuvą, griebė šautuvą ir išbėgo iš olos. Laukiniai oška buvo pradūmusi pro olos angą ir už keleto žingsnių nuo jo rupšnojo žolę. Tai buvo puikiai proga apsirūpinti pietomis, bet Dantesas bijojo, kad šūvis neatkreiptų kieno nors dėmesio. Jis pagalvojo valandėlę, paskui nukirto sakingą medį, uždegė, prikišęs prie dar tebesmilstančios ugnies, kur kontrabandininkai buvo kepę oškiuką ir grįžo su tuo deklu į olą. Jis nenorėjo praleisti jokios smulkmenos. Prinešė deglą prie beformės duobės ir pamatė, jog neapsiriko. Kirstuvas iš tikrųjų buvo trenkęs tai į geležį, tai į medį. Edmonas įbedė deglą į žemę ir vėl ėmėsi darbo. Dar keletą minučių dantesas nuvalė kokių trijų pėdų ilgio ir dviejų pločio vietą ir paėmė ažolinę skrynę apkaustytą geležiniais lankais. Antvožo viduryje, nors jis ilgai buvo žemėje, tebežiūrėjo sidabrinį plokštelį su spadu šeimos herbu. Stovintis kardas ovalinėme itališkame skyde, o viršum jo kardinolo skrybelė. Dantesas tą herbą lengvai pažino, abatas Farija nekartą jį buvo piešęs. Dabar nebeliko jokios abejonys. Lobis buvo čia, niekas nebūtų taip rūpestingai slėpęs tuščiaus skrynius. Bematant žemė aplink skrynę buvo nuvalyta. Pirmiausia, Dantesas pamatė viršutinį užraktą, po to dvi kabančias spynas, paskui ant šoninių sienų rangenas. Visa tai buvo meistriškai ištekinta su ryškiomis žymėmis epochos, kai menas šiurkštų metalą sutaurindavo. Dantesas paėmė skrynę už rankenų ir pamėgino pakelti, tačiau nepavyko. Tuomet nusprendė atidaryti skrynę, bet ir užraktas, ir kabančių spynos, matyt, buvo padirbtos gero meistro. Tie ištikimi sargai raudais nesutiko atiduoti jiems patikėto lobio. Dantesas įspraudė į kirstuvo smaigalį po skryniaus antvožų, užgulė kotą ir antvožą sugrįždėjęs suskilo. Atsiradus plačiai spragai, apkaustai pasmuko, savo kibiais nagais vis dar spausdami apgadintas lentas ir skrynę atsivėrė. Dantesą ėmė krėsti karštlygiškas drebulys. Jis pagrebė šautuvą, atlaužė gaiduką ir pasistatė šalia. Pirmiausia, užsimerki, kaip daro vaikai, kad pamatytų savo vaizduotį spindinčią naktį daugiau žvaigždžių, negu jie gali suskaičiuoti dar šviesiame danguje, paskui atsimerki ir nutirpo apakintas. Skrinė buvo padalyta į tris skyrius. Pirmame žiūrėjo auksiniais su rusvu atspindžių monetos. Antrame Tvarkingai sukrauti aukso loitai, neapdirbti, turi tiek vertės, kiek jos teikia aukso svoris. Pagaliau trečiame skyriuje, pripiltame iki pusės, Edmonas panyrė rankas į krūvą deimantų, perlų, rubinų, kurie krisdami vienas ant kito žėrinčią srove, skamčiojo tarsi kruša į langų stiklus. Pasigerėjęs šituo reginiu ir keletą kartų panardinės drebančias rankas į auksą ir brangakminius, Edmonas pašoko ir apkvaišęs puolė iš olaus. Jis buvo panašus į beprautį. Užšoko ant uolos, nuo kurios buvo matyti jūrą, bet nieko nepastebėjo. Jis buvo vienas, visai vienas su tais nesuskaičiuojamais, negirdėtais, pasakiškais turtais, kurie priklausė jam. Ar tai sapnas, ar tikrovė? Ar tik kaip žaibas tvykstelėjo galvoje puikus reginys? Ar iš tiesų apčiuopiama tai, ką jis spaudė rankose? Ji vėl traukė pamatyti savo auksą, nors ir jautė, kad šiuo metu tas reginys jį pribaigtų. Edmonas susijėmė rankom už galvos, tartum norėdamas sulaikyti sveiką protą, ketinantį jį palikti, paskui ėmė lakstyti po salą, ne tik nesirinkdamas kelio, nes Montekristo saloje kelių nėra, bet net nežiūrėdamas aiškiaus krypties, savo šūkavimu ir nežmonišku mustigavimu gazdindamas laukinės oškas ir jūros paukščius. Paskui grįžo aplinkiniu keliu ir vis dar netikėdamas pačiu savimi puoliai pirmąją olą, o iš ten į antrąją ir vėl pamatė prieš save aukso ir deimantų kasiklas. Šį kartą jis atsiklopė, mišlungiškai spausdamas rankomis virpančią širdį ir šnipždėdamas maldą, suprantama nebent vienam dievui. Netrukus pasijuto ramesnis ir laimingesnis, nes tik dabar ėmė tikėti savo laimę ir pradėjo skaičiuoti savo turtą. Skrinioje buvo tūkstantis aukso laitų, sveriančių po 2 ar 3 svarus. Paskui jis suskaičiavo 25 tūkstančius auksinių ekių, kiekvienas jų 80 frankų vertės šių dienų pinigais. Visi jie su popiežiaus Aleksandro VI ir jo pirmtakų atvaizdais ir įsitikino, kad ištuštino tik pusę auksinių monetų skyriaus. Pagaliau pasisėmė dešimt pilnų rieškučių perlų, deimantų ir kitokių brangakmenių, kurių daugelis aptaisyti geriausių tos epochos auksakalių turėjo didelę meninę ir tikrąją vertę. Atėjo vakaras, Dantesas pastebėjo, kad ima temti. Jis bijojo būti užkluptas oloje ir išėjo su šautuvu rankose. Gabaliukas sausainių ir keletas gurkšnių vynų buvo jo vakarienį. Paskui jis padėjo plokštę į vietą, atsigulė ant jos ir numigo keletą valandų, kūnų uždengęs olos angą. Naktis buvo viena iš tų žavingų ir siaubingų naktų, kokias du ar tris kartus teko išgyventi šiam aistrų įjaudrintam žmogui. 25 dalis Nepažįstamasis Išaušo rytas, Dandesas jau seniai jo laukė atmerktomis akimis. Vos švystelėjo pirmasis saulės spindulys, jis atsistojo, užkopė kaip vakar ant aukščiausios uolos saloje, norėdamas apsidairyti aplinkui. Kaip ir vakar, niekur nebuvo nei gyvos dvasios. Edmonas nulipo žemyn, priejo prie olos ir atkėlęs plokštę įlindo. Prisipylė kišenės brangakmenių, kaip galima sandariau uždarė skrynę, užkasiai žemę sutripė, pabarstė smėliu, kad nebūtų matyti, jog buvo kasta. Išėjo iš olos, vėl uždėjo plokštę, užvertė ją akmenimis, tarpus užbėrė žemę, pasodino ten mirtų su viržiais, palaistė, kad jie prigytų ir atrodytų seniai čia auga. Panaikino savo kojų pėtsakus ir ėmė nekantrai laukti grįžtančių draugų. Dabar jau nebuvo ko tuščiai gaišti laiką, žiūrint į auksą ir deimantus ir tupėti saloje nelyginant slibinui, saugančiam beverčius turtus. Dabar reikėjo grįžti į gyvenimą tarp žmonių, pasidaryti stipriam, įtakingam ir galingam, o tatai pasiekiama turtu, pirmutinė ir didžiausia jėga, kuria gali disponuoti žmogus. Kontrabandininkai grįžo šeštą dieną. Dantesas jau iš tolo pažino jaunąją Ameliją – Šiaip taip nukėblino it sužeistas filoktetas į prieplauką ir kai jo draugai išlipo į krantą, pasiskundęs, kad vis dar skauda, pranešė jiems jaučiasi kur kas geriau. Paskui jie pasipasakojo savo nuotykius, sėkmė juos lydėjo. Vos tik iškrovė prekes sužinojo, kad sargybos brigas išplaukė iš Tulono ir pasiko į jų pusę. Tada jie pasiskubino išvykti, apgailestaudami, kad nėra Danteso, kuris taip moka priversti jaunąją Ameliją plaukti greičiau. Netrukus pamatė juos besivėjantį brigą, bet pasinaudoja tamsa, aplenkė korsų kyšulį ir laimingai paspruko. Apskritai kelionė buvo nebloga ir visi ypač Džakopas gailėjusi, kad Antesas joje nedalyvavo ir negavo savo dalies, o jos teko kiekvienam po 50 piastrų. Edmonas buvo abejingas, jis net nešyptelėjo išgirdęs apie pelną, kurį būtų gavęs, jei būtų galėjęs plaukti drauge. Kadangi jaunoji Amelija atplaukė į Montekristą tik tai jo, jis tą patį vakarą sėdo į laivą ir lydėjo kapitoną iki Livorno. Livorne Dantesas nuėjo pas vieną žydą mainininką, pardavė jam keturis mažiausius deimantus, gavęs už kiekvieną po penkis tūkstančius frankų. Žydas būtų galėjęs paklausti, kaip jūrininkui į kišenę pateko tokios brangenybės, bet nutilėjo, nes kiekvienas deimantas jam davė tūkstantį frankų pelno. Kitą dieną Dantesas nupirko naują burlaivį ir padovanojo Džakopui, pridėdama šimtą piastrų, kad tas galėtų pasisamdyti įgulą. Už visą tai paprašė tik nuvykti į Marselį ir atvežti jam žinių apie senuką Louis Dantesą, kuris gyveno Mejanų alėjose ir merginą Mercedesą gyvenusią Katalonų kaime. Žakubas manė, kad sapnuoja, tačiau Edmonas jam paaiškino pasidaręs jūrininku tik dėl užgaidos, mat jau šeima atsisakiusi jam duoti pinigų. Dabar atvykęs į Livorną jis gavęs palikimą, nes miręs vienas dėdį, kuris visą savo turtą užrašęs jam. Didelis Danteso įsilavinimas šį pasakojimą darė įtikimą, ir Džakobas nei kiek nebejojo, kad nesenas jo draugas sako jam tiesą. Paskui, kadangi jaunojoje Amelijoje sutartas tarnybos laikas buvo pasibaigęs, Dantesas atsisveikino su kapitonu, kuris buvo benorys jį sulaikyti, bet sužinojęs, kad Edmonas gavo palikimą, atsisakė vilties įkalbėti buvusi savo jūrininką likti laive. Kitą dieną Džakopas išplaukė į Marselį. Jis susitarė susitikti su Dantesu Montekristo saloje. Ta pačia diena išvyko ir Dantesas, niekam nepasakęs kur – Atsisveikindamas, jis gausiai apdovanojo jaunosios Amelijos įgulą ir pažadėjo kapitonui kartais šitą pranešti apie save. Dantesas nuplaukė į Genują. Tuo metu, kai jis atvyko, uoste kaip tik buvo bandoma mažutė jachta. Ja buvo užsakęs vienas anglas, sužinojęs, kad genujiečiai geriausi laivų statytojai viduržėmio jūroje. Jis panoro įsigyti genujoje jachtą. Anglas buvo sutaręs mokėti už ją 40 tūkstančių frankų. Dantesas pasiūlė 60 tūkstančių su sąlyga, kad laivas bus perduotas jam tą pačią dieną. Laukdamas savo jachtus, Anglas keliavo po Šveicariją. Jis turėjo grįžti ne anksčiau kaip po mėnesio. Statytojas nusprendė, kad per tą laiką spės padaryti kitą. Dantesas nusivedė statytoje pas žydą į kambarį už parduotuvės ir žydas atskaičiavo jam 60 tūkstančių frankų. Statytojas pasiūlė Dantesui savo paslaugas samdantis įgulą, bet šis jam padėkojo, sakydamas, esas pratęs plaukioti vienas, ir tik tai jį paprašęs įtaisyti kajutėje, lovos galvūgalį spintas su slaptu užraktu ir trimis skyriais, kurių kiekviename taip pat turi būti slaptas užraktas. Jis nurodė šių skyrių matmenis. Kitą dieną viskas buvo gatava. Po dviejų valandų Dantesas išplaukė iš Genujos uosto. Jį lydėjo akimis daug smalsuolių atėjusių pažiūrėti ispanų senjoro, kuris buvo pratęs plaukioti vienas. Dantesas puikiai išlaviravo iš uosto. Naudodamasis vienu vairu, jis privertė jachtą atlikti visus reikalingus manevrus. Laivas buvo panašus į protingą būtybę pasiruošusią klausyti net mažiausio impulso. Ir Dantesas širdyje pripažino, kad genujiečiai vertai vadinami geriausiais laivų statytojais pasaulyje. Smalsuoliai tol sekė horizonte mažą į laivą, kol jis dingo iš akių. Ir tada ėmė spėlioti, kur jis plaukė. Vieni sakė į Korsiką, kiti į Elbę. Kai kurie lažinosi, kad jis dumės į Ispaniją. Dar kiti tvirtino, kad į Afriką ir niekam netėjo į galvą, kad jo kelionės tikslas – Montekristo sala. Dantesas kaip tik ten ir plaukė. Salą jis pasiekė kitos dienos vakare – Jachta buvo labai greita ir nuplaukė visą kelią per 35 valandas. Dantesas puikiausiai pažinojo krantų kontūrus ir užuot sustojęs prieplaukoje nuleido inkarą mažoje įlankėlėje. Sala buvo tuščia, matyt po Dantesų niekas nebuvo joje lankęsis. Jis nuėjo į olą ir rado lobį tokį, kokį buvo palikęs. Rytojus dieną pasakiškų savo turtus Dantesas nunešė į jachtą ir užrakino trijuose slaptaus spintos skyriuose. Dantesas palaukė dar savaitę. Visą savaitę jis plaukiojo jachtą aplink salą, tirdamas ją kaip jojikas arklį. Per tą laiką jis sužinojo visas teigiamas jau savybės ir visus trūkumus. Dantesas nusprendė tuos trūkumus pašalinti. Aštuntą dieną Dantesas pamatė laivą, kuris plaukė į salą įskleidęs visas burės. Tai buvo Džakobo burlaivis. Jis davė signalą, į jį Džakobas atsakė ir po dviejų valandų burlaivis priplaukė prie jachtus. Edmono laukė liūdnas atsakymas į abu jo klausimus. Senukas Dantesas miręs, Mercedesa dingusi. Edmonas ramiai išklausė šias naujienas ir tučto jau išlipo į krantą, uždraudėsi jį lydėti.